ni muhimu sana na ni umri ambao ni muhimu sana fi hayati al-insan katika maisha ya mwanadamu liannaha marhalatu al-quwwa wan-nashat kwa sababu huu umri wa ujana ni umri ambao una nguvu na una shati una uchangamfu mwingi utakuta kijana anainua chuma anakimbia ni umri wa ujana huo lakini anapozeeka utakuta hawezi wa suhulatul haraka Sheikh anasema kuwa haraka zake zinakuwa ni sahali kufanyika. Kama ni kutembea ataweza kutembea kwa na kurudi hata kama ni masafa ya kilomita kadhaa wa quwwatul a'dha na vile vile anakuwa na nguvu za viungo wa salamatul hawas vile vile hisia zake zinakuwa salama si rahisi augue kwa sababu yeye anafanya mazoezi kule na huku bainama idha kabara al-insan tad'ufu minhu hawasuhu wa quwwah Sheikh Hafidhullah anasema bainama anapindi anapo mtu anapokuwa mtu mzima eh, akafikia umri ya utu uzima tadhufu minhu hawasu hisia zake zinafanya nini zinakuwa zenye kudhoofika utakuta unapomwambia mtu mzima akuvunjie mio atakwambia siwezi sina nguvu sasa kwa sababu hisia zimepungua na nguvu zimepungua sikawa vile nilivyokuwa kitambo وقد أولى الإسلام هذه المرحلة اهتماما خاص وإسلام وليوبع عمره أو مرحله ومهيم سنة ورعاية عظيمة للكون نلكون يقويانغالية ومانغالية وعنبون مكبوة نمزنغتيو عنبون مكبوة وجاءت النصوص مؤكدة على عظم على عظم شأن هذه المرحله na dalili zimekuja kuzungumzia ukubwa ama umuhimu wa stage hiyo umuhimu wa umri hiyo wa ahamiyatiha na umuhimu wake kwa sababu unapokuwa kijana jua kuwa una umuhimu فقد حث نبينا صلى الله عليه وسلم على المبادرة لاغتنامها Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuhimiza ya kuwa sisi tuwe na haraka liktinani ya kufaidika kama mathalan Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia kuwa ni kijana na una muda ipate Qur'an hivi sasa maekhwa washajitolea kufuatisha hadithi ingia shiriki usiache ujana ukapotea ingia hifadhi hadithi 500 1000 2000 nenda hii ni katika hii ni fursa ambayo imekuja sasa itumie. Si yako ukae sasa bwana ah madamu mimi sina mahali ya kusoma hata nikae bila. na upande huu na jaribu upande mwingine. Walhadhar min idaatiha Sheikh Abdullah anatoa sana sema walhadhar na mtu achukue tahadhari kupoteza فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعور اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه الألباني حديث ابن عباس radhiallahu anhu anasema qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam mtume sallallahu alaihi wasallam anasema lirajulin wa huwa alimwambia mtu akiwe anampa mawaidha huyu bwana akwamba ihtanim khamsan qabla khamsin ya kuwa faidika na matano kabla ya matano kwanza shababa kabla haram faidika na ujana wako kabla hujapotea kabla hujafanya nini hujapotea faidika na ujana huo madam bado wewe una nguvu za ujana faidika na ujana usipotee wasihatuka kabla saqamik na siha yako kabla hujaugua madamu wewe uko na afya nzuri hauna maradhi faidika uko na ilmu fundisha usiwe kukaa kama ni mtuni hifadhisha vijana kwa sababu sahihi aljahl kafir ujinga umezidi kila mmoja ataka mimba hata kusoma mwambie aende ifanye hadithi moja au hamsini au 10 anakuambia shekhi siwezi lakini mimba wa kwanza anataka kutubu anambia shekhi nipatie kutuba Al-ulama rahimahumullah walipitia miaka mingapi litalab ilm Ndio hii mtu kusoma tu hataki lakini mimba ana anataka ndio katika mimba utaona maajabu mengi utakuta fatimu na anachekesha watu hili katika mtihani au ibtilaat eh kathra alqurra wa qalla alfuqaha eh? wa wenye kusoma wamekuwa wengi na wenye kufahamu ni wachache sasa imekuwa ni mtihani wasihatuka kabla safarika ndio sala anasema nasiha yako ndio ugua wa ghinaka qabla faqrik na utajiri wako kabla ufukara ujakuja faidika nao wa faraghaka qabla shughlika na ufaragha wako na wakati wako kabla hujapata shughuli faragha ipo nenda soma usione kulalamika saba na mimi ah, kazina tukakuchelewa hiyo sio huyo baina al-maghrib wal-isha ulikuwa kazini tafuta mukawdara yuko hapo kanae eh wote ambao najua Allah subhanahu wa ta'ala amemjalia ilmu na kadhalika mtafute Hamdani yuko Haddad kanaye hili katika mfano ambayo sisi tunatoa ambao mfano ambao mrefu ambao mko nao faidika naye kwa Qur'an usiamue kwa Mungu sema Qur'an ngumu si ngumu ni wewe umekataa ndio ibada kabla shughuli faraka kabla hujapata shughuli kisha wa hayataka kabla mauti uhai wako kabla hujakufa faidika hujui utakufa lini sasa faidika na uhai shughulika فمرحله الشباب داخله في umuri قوله صلى الله عليه وسلم وحياته قبل موته شيخ عبد الرزاق حفظه الله انا marhala مرحله shabab مرحلة أما يستيجي يرجعنا داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم إمينجيا داني قولكم تسلم وحياتك قبل موتك na uhai wako au maisha yako kabla ya kufa kwako faidika nao lakini nao alayhi salatu wasalam khassa hadhihi almarhala bidhikr li'azami ahmiyatiha wa kabiri sha'niha وينبغي التقيد لذلك وعدم التهاون بها أنا سمى خص هذه المرحلة Mtume صلى الله عليه وسلم mbona yeye ameshikilia marhala hiyo bidhikr kwa kutaja li'adhami ahimiyati ya umuhimu wake wa kabiri sha'niha na sehemu yake ambayo ni kubwa na utukufu wake huo fayambaghi at-taqayyud lidhalik ansama inapaswa tufungamane nayo na tuamke nayo darasa natakaniwa kama ni kijana au mzee kaa sikiza usikimbilie kusikiza mipira na kuangalia hii ni idhaati waqt ni idhaati waqt wa idhaati mal unapoteza muda wako na unapoteza pia mali yako kwa sababu kimkapolo utalipia Sasa wakati yako umeenda na pesa yako zimeenda na ungekaa msikitini au haungetisha na nuru. Hata shilingi moja kukutisha. Wa adamu tahawuli biha. Na kutochezea. Wa ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala Hadithu Bukhari ibn Mas'ud radhi Allah subhanahu wa ta'ala juu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala ya kuwa sallallahu alayhi wasallam kasema لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربي حتى يسأل عن خمس أنسمها تهدوه من أدام ما قوياك سكوى القيامة من عند ربه والله سبحانه وتعالى حتى يسأل عن خمس بقى ولذك مهو متان عن عمره فيما عمره وكو ولو مالذي وفيه kutoka umezaliwa mpaka umefikisha miaka 20 au 25 au 25 au 30 na kadhalika je huo umri wako ulimaliza nini jiulize huo umri ulionao unalinda na kichwa chako una ngapi au una hadithi ngapi au umejitahidi umaliza Qur'an hata kwa kuangalia haya ni maswali ambayo nataka niujiulize hii na kama hujahifadhi mbona hujahifadhi wa an shababi fi ma'abla ujana wako ulimalizia wako ujana ulimalizia kwa rege ulimalizia kwa visichana kuvitafuta na kuvitongoza shababu hivi jana utaulizwa jua kwa unapofanya maasi utaulizwa si yako imepita tusali kijana tuone hapo imesaulika la hijasaulika utaulizwa shababik ujana wako hivi sasa mtu kuweka ndevu anaona ataitwa mzee sio ananyoa haka lakini hivi sasa wameleta vitu zingine wameleta ya kuweka sasa ni fashion bila aks sasa vijana wanafanya nini wao hivi sasa wanaweka ndevu haonywi sasa si hapo ni sunna la wanapata ile masala mengine si sunna ukimuuliza atakwambia sunna lakini laysa ma yaqsudu bihi sunna akusudi sunna bali ana yake vingine huko wa mali min aina iktasabahu wa bima anfaqahu mali yake aliipata vipi alichuma vipi wa bima anfaqish alitoa vipi au alitumia vipi mali yako hiyo na mali ni yako hapo utaulizo vile vile japokuwa unajikawa mali ni yako lakini utaulizo hiyo mali ulitumia vipi kisha wa madha amila ma alima kisha vile vile baada ya kuwa elimu ushaijua je ulifanya nini elimu ushapata je ulifundisha kisha la pili hiyo elimu uliyokuwa nayo ulifanya kazi mwenyewe utakuta baadaye mtihani ulioka kwa mtu naam amesoma lakini hafundishi hafundishi kabisa wala harfu harfu moja hafundishi hajakaa chini akashika mtoto wa miaka kumi au kumi na mbili mfundishe wala mtatatu hata kama ana shida shida mfundishe ajue eh na kuna kazi bora kushinda kazi hiyo an ar-rajul min al-jahl au al-ibn min al-jahl umtoe mtoto katika ujinga au katika elimu ajue akuwa hii ni hivi فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرء يسأل يوم القيامة عن حياته بسؤالين شيخ عبد الرزاق حمده الله أنا سمعكم صلى الله عليه وسلم أم يلزق أن المرء يقوى من جهوه يسأل يوم القيامة أبرز القيامة عن حياته كتك مشاك بسؤالين مصالي مويل الأول يقوانز عن حياته عموماً maisha yake tu kwa ujumla maisha yake kwa ujumla maisha yake kwa vipi min awwaliha ila akhiriha kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa umri Yaweza kukuta maiko anatafuta audio kwa maana sio kwa audio kwa anatumia atakusikiza. Eh, sabiti na maulama waliuliza kuhusiana kaza mara imetoka kutala bila ilmu Ni katika njia kutafuta elimu si ya kuwa ifai inafaa. Sheikh Ubayd Ahmedullah aliulizwa akasema ni sawa. Athani ya pili ammarhalat ash-shabab khususan hii age ama umri ya ujana huu مع أنه إذا سئل عن حياته فإن مرحلة الشباب داخلة فيها Sheikh Abdul Razak Ahmedullah anasema na kwa hivyo idha suila an hayatihi anapoulizwa mtu kuhusiana na maisha yake fa inna marhala za shababi dakhilatun fiha umri ujana uko ndani lakinahu yusalu yawm alqiyama anha sualan khassa lakini siku kama taban atauliza swali ambalo ni khas na yeye an umri an shababi fi ujana aliyo ولهذا ينبغي على الشاب على الشاب أن ينتبه لأهمة لأهمية هذه المرحلة nasema na kwa hivyo shaka anasema yambaghi inapaswa ala shab kwa kijana ayantabihi ya kwa yeye atanabahi ya kwa yeye achangamke au mwangalifu liahamiyati hadhihi almarhala ajue muhimu wa umri huu umuhimu wake uko wapi leo dhakira uko nayo kuhifadhi utapofika miaka 50 na 60 utakuwa huwezi tena huwezi kaa utalamika mgongo ويتذكر دائما أن ربه عز وجل سيسأله يوم القيامة na akumbuke sana ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ambaye aliyemuomba sayasaluhu atamuuliza يوم القيامة siku ya kiyama Mada amila fiha alifanya nini Mada amila fiha alifanya nini Idhaba idafatan ila su'al kuongezea kwa suali an, an amali fi fi umrihi vile vile kuongezea kwa, kwa suali kwa amali yake vitendo vyake katika umri aliona kullahu malahu almutadammin limarhalati alshabab yote inafanya inaingia ninaambatana na nini na huo umri wa ujana huu lianaha marhalatul quwwa wan nasab umri ya nini ya nguvu na uchangamfu ni nguvu na uchangamfu wanashwa madha wa yusri alharaka na vile vile hizi harakati zinakuwa ni nyepesi aende juu ashuke azunguke aende pale hii ni umri ambayo yuko ndani sasa yusri haraka wa quwwatul a'dha na nguvu za nini nguvu za viungo wa iktimali alhawas na hisia kukamilika hazina dosari lako utakuta vijana wao angalia umri toka kijana na kesho usiku mzima si kitabu anasoma wala si Qur'ani anasoma ni mambo mengine tu yake si hakuwa anafaidika atalala saa nane saa 9 salatu alfajiri mafi hakuna hiyo sahau salatu alfajiri ya sadi ولهذا حث النبي عليه الصلاه والسلام الشباب كما في الحديث السابق على اغتنام هذه المرحله اغتناما عظيما asema na kwa hivyo hata nabii alayhi salatu wassalam mtume sala sallam alihimiza ashabab vijana kama vile hadithi sabiq kabla katika hadithi iliyotangulia ala iktinami hadhihi almarhala ni mtu kufaidika na umri huo iktinamun adhim kufaidika ambapo ni kukubwa wa ausa alayhi salatu wassalam aidan ahla alilm والمعتنين بالتربية والدعوة والتعليم بالشباب لأن الشباب يحتاج إلى عناية وملاطفة بالذي يمتم صلى الله عليه وسلم التواصية أيضا أهل العلم التواصية كون تفوني وليصوفة والمعتنين بالتربية نولا أبونا شغلين نكتوها ماليزي نبلبلي والدعوة نكولنغانيا نكولنغانيا wa ta'lim bishabab na kufundisha vijana لأن الشاب يحتاج إلى عناية وملاطفة kwa sababu kijana anahitaji kufaini kufatiliziwa na kuangaliwa amlatafa na vile vile kuonea kwa upole ya kijana kwa kijana anahitaji hiyo warifq watawaddud vile vile kuwa na mapenzi na yeye na kuwa mpole kwa yeye kwa sababu na umri ya kukua sasa wa tahdhimi lahu fil khairi wa ahlihi na kumpendea khairi yeye wa ahlihi na watu wake hatta la yatakhatafahu ahlul albatil wa arbab muharramat wasiwachukue kina nani ahlul albatil kwa sababu wao wanataka kuchukua vijana ahlul albatil hawa mahizbi wao wanataka vijana wataki wazee wataka vijana wao hawataki wazee la hum hirsuhum shadid bishabab wao wanaangalia kijana akiona kijana amejua haki anaona huyo amepotea kwa sababu inkasha ya ashajua ukweli ni huo warbaru muharramat na vile vile watu wa haramu watamteka lazima kijana kama yeye atashughulika na talabu la elimu lazima atachukua badali ataenda kwa miraa na sigara na bangi na kadhalika kama atashughulika na talabu ilmu lazima atashughulika na kule na kama hata kuingia kwa kule ataingia kwa mikono ya watu wabaya ambao atampoteza yeye katika njia ya sawa ndiyo kabidi mfanye mihadhara ziweke madhurusi ziweke watu wajue ukweli uko wapi na uongo uko wapi hiyo ndio madhumuni ya mihadharati na durusi kwa sababu unaposoma utajua haki na usiposoma utajua haki ndio utakuwa durusi zetu si hamasa durusi zetu mimi ujue kweli si uhamasike na matakbira ambazo hazina mpangilio darasa zetu sema takbira hazina mpangilio la sisi ni taalimu tunakufundisha ya kuwa ni hivi sawa na hivi sawa basi ولهذا حرص الصحابه رضوان الله عليهم على تحقيق هذه المعاني الجليلة كما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان إذا رأى الشاب قال مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه wasallam vilevile anasema ilikuwa hirsu sahaba ilikuwa masahaba wao walikuwa wanakupa ala tahqiqi hadhihi almaana walikuwa wanakupa kuhakikisha maana hii au maana hizi aljalila maana ambayo iko wazi kama jana bi Sa'id al-Khudri kabla ambapo ilikuwa katika bi Sa'id al-Khudri annahu kana idha ra'a shab alipokuwa yeye anapoona kijana qala anamwambia marhaban bi wasiyati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam za marhaban karibuni kwa wasiyati mtume sallallahu alayhi wasallam karibuni Ndosana sana na maekwa hapa kibira naambia marhaba na mifungua milango ya hadithi ndio hifadhi marhaba karibu Sikimbie. hasa hao mahizbu wetu kufanisha kazi hiyo hawezi kukwambia njoo usome au uhifadhishe hadithi hizi la atakwambia njoo usanye pesa kukanje za zaka hapa na kule basi maisha yako ndio tuende kibira vibana ziko wapi tugawanye chakula turudi basi hakuna dawa hakufundishi hima na maponyo Nakuta nakwambia chukua hii lori nenda nao pale gawanya ah irje rudi basi. Sasa hadha sasa mada alimta umemfundisha nini? Amejua nini? Na mtakuwa migawanya kimeshakusha ah, faida ma faida tu faida yake mafaidika nini? Hal taallama shay'an amesoma tu hajasoma kitu. Sheikh Ahmad Aljazairi jazairi hafidhahullah sisi tunakaa kwa miaka tumekaa kwa miaka si masiku lakini kwa sababu mwafaidika hajaruka chakula bado kuna mara ilikuwa chakula hamna lakini sasa kukimbia hakadha hal hiyo ndio hali lakini angalia alhisbiyin angalia mahizbi hali yao atakuita pale ugawanye chakula kala sikuisha mata alamta shekhu hujajua muulize kijana je Qur'an ajua ajui au sala rasul sallam an wasi'a lakum fil majlis Mtume sallam alitoa wasia ya kuwasisi an wasi'a lakum fil majlis tuwafanyieni tuweke wazi katika vikao wa an nufhimakum al hadith tuwafahamisheni nyinyi hadithi za Mtume sallam fa innakum falufuna wa al hadithi ba'dana nyinyi mtafanya nini mtakuja baada yetu nyinyi nini ndio mtakuja baada yetu kufundisha hadithi na masahaba kufundisha matabi'in matabi'in kufundisha matba'i tabi'in na kadhalika wa ahlul hadithi ba'dana na wenye hadithi yao walikuja baada yetu sisi وكان يقبل على الشاب فيقول يا ابن أخي إذا شككت في شيء فسلني حتى تستيقن فإنك إن تنصرف على اليقين أحب إلي من أن تنصرف على الشك والحديث أخرجه البيهقي في كتاب شعب الإيمان فيلي فيلي alikuwa كان يقبل على الشام alikuwa anamwambia kijana Abdul Sa'id al-Khudri fa yaqulu wa namwambia ya ibn akhi Ambia eh mtoto wa ndugu yangu idha sakakta fi shay'in Sema unaposhuku kwa jambo au kwa kitu fasalni niulize mimi hata tastaiqin mpaka ufahimu uwe na yakini kwa ile fani lile ambalo nalo unapokuwa na shaka na dini uliza mwanachuoni atakujibu vizuri ama kuuliza mwana hamasa atakujibu na hamasa na kuna faida kwa sababu ma ajaba ala ilm ajakujibu kwa ilm yaani kujibu kwa hamasa zake alizonazo fa innaka intansarif ala alyaqin asema wewe unapoondoka kwa na yakini kwa jambo ahabba ilayya kuwa ni ninachopenda mimi zaidi min antansarifa ala shak wewe uondoke na unashaka bado وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا رأى الشباب يطلبون العلم قال مرحبا بينابيع الحكمة ومصابيح الظلمة ظلم خلقان الثياب جدد القلوب كلس البيوت ريحان كل قبيلة vilevile عبد الله بن مسعود إذا رأى الشباب أنا بونا بجانا يطلبون العلم wanatafuta elimu qal anawaambia marhaban bianabii alhikma asema kujeni kwa chemichemi za hikma kwa sababu ya nabii yale maji yanatoka chini yale ya chemichemi hikma wa masabihu dhulam na vile vile taa za nini taa za giza kwa sababu unapokuwa na ilmu giza imeondoka sasa nuru ndio lako unapokuwa na giza wewe bimaana ilmu hauna kwa sababu ndio giza iliyoko pale kwa sababu pindi wewe unaposoma utasoma utajua bwana ah kumbe ni huu baada ya miaka lakini khuluqani pia asa mmekuja na na nguo zimefanana nguo zimeloa jududul qulub mioyo yenu ni mipya ya eh, mtu amekuja ni mi ni vipi anataka kuhifadhi anataka kuanza. Na nakwambia duruska hifadhi faidika. Mzee mwenye kukaa kule na huku na kusikiza wale na wale hakuna chochote. Mwisho utakaa na wao mwisho hakuna kitu umefaidika na miaka imeenda sasa. Tandam. Utakuwa mwenye kujuta. Utasema leta shababu bu'an fashtaraitu. Sema leti ingekuja na ndio ningenunua mimi lakini shapita sasa umezunguka kule huko na kule na hizbi kuna kunasiu kasomo hasha wakala hawezi kwa sababu ukienda kusoma utajua ukweli ni, ni huu utaachana naye sasa akwambia usisome sasa baki hapo rihan kullu kabila ni harufu ya kila kabila wasaya salaf للشباب وعنايتهم بهذه المرحلة كثيرة جدا في هذه الرسالة من وصايا السلف للشباب انتقيت جملة منها مع تعليق يسير على كل وصية وصية شيخ حفظه الله شيخ ابو رزاق انا سامع انا وصية يا وما يتنقلية كوفيدانا لنين الله رحمه وعنايتهم بهذه المرحلة نما زنجتي ياو كتك مرحلة هي استيجي هي نعمره كثيره جدا ni nyingi وفي هذه الرساله na katika risala hii ndogo ambayo Sheikh ameandika min wasaya salaf lishabab ni katika baadhi za wasia ya wao waliotangulia kwa vijana ndio naambia taallaq bisalaf wewe shikamana wao waliotangulia usishikamana walio sasa angalia wao waliotangulia walikuwa vipi je misimamo ilikuwa nipi si misimamo iliyoletwa la misimamo ya wale ilikuwa vipi kaifa kana wao walikuwa vipi intaqaitu jumlatan minha shaka anasema kwa intaqaitu mimi nimechagua au nimechukua baadhi ma ta'liq yasir na kuongezea kidogo ala kulli wasila bimaana nakusherehesha kidogo katika kila wasia ambao wema waliotangulia wametajwa na mawasiyatu alula wasia ya kwanza an abi al-ahwas qala abu ishaq وهو عمرو السبيعي يا معشر الشباب اغتنموا اي شبابكم قلما تمر بي ليله الا واقرا فيها الف ايه واني لاقرا البقره في ركعه واني لاصوم اشهر الحرم وثلاثه ايام من كل شهر والاثنين والخميس ثم تلا واما بنعمه ربك فحدث بالبيل الشيخ هذا امتوا حديث يا ابي الاحوص انا سيما هو قال قال ابو اسحاق ابو اسحاق انا سيما قد قويم ولا تنقولي هو عمرو السبيعي انا سيما يا معشر الشباب اسمع ايني بجهل اغتنموا اي شباب فيدكن لو جانا قلما تمر بي ليلة انا سامع ان عتشي اني بيت اسيكو الا واقرا فيها الف ايه اسمكو انا اسمع ايه ngapi 1000 واني لاقرا البقره في ركعه زمن حكمنا فاينه زنك كسومه surat al-baqara katika rakaa moja wa inni la asum al-ashhur al-hurum samaweza kwani nikafunga nini hizi ashhurul hurum hii miezi minne ambao ni rajab wa dhulqa'da wa dhulhijja wa muharram wa thalatha ayyam min kulli shahr na siku tatu katika nini katika kila mwezi ambao ni 13 na 14 na 10 ngapi 15 wal ithnin wal khamis vile vile siku ya Jumatatu na Alhamis thumma tala kisha kisha kasoma aya hii wa amma bi ni'mati rabbika fahaddi wa amma na kwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala uhadithie uzungumze qawluhu shaka kisharesha anasema qawluhu aqra alf aya fi layla يراد به التقريب لا تحديد يقول هذا hapa tunapokuambia kwa unasoma aya 1000 katika usiku anakusudia anakaribia huko la si ya kuwa ni yeye yenyewe wa maana na maana yake annahu yahtimu alquran fi kulli usbu'in marra na maana yake kwa yeye anamaliza Qur'an katika kila wiki mara moja wa khatmu alquran fi kulli usbu'in marra huwa da'bu 'ammatu salaf nasema anamaliza Qur'an fi kulli usbu' katika kila wiki mara moja huwa da'wa amatu sala hiyo ndiyo namna ya wema waliotangulia ilivyokuwa hivyo ilivyokuwa na vile vile wana Amr bin Maimun أنه كان يلقى الرجل من إخوانه فيقول لقد رزقني الله البارحة من الصلاة كذا ورزق من الخير كذا vile vile Amr bin Maimun anasema ni katika wema waliotangulia annahu kana yalqa rajul alikuwa anakutana na mtu min ikhwani katika ndugu zake fayaqulu anasema laqad razaqani Allahu albariha min as-salati kadha na hakika Allah subhanahu wa ta'ala ameniruzuku mimi usiku uliopita min as-salati kadha katika swala kadha wa razaqa min al-khairi kadha na Allah vile vile akaniruhusu katika khairi jambo fulani qala abu abdullah abu abdullah anasema fi al-mustadrak baada ikhrajihi lil atharain as-sabiqain baada kwa yeye ametoa hizi athari mbili za hao wao walotangulia farahima Allah wa Amr bin Ubaidillah as-Sabi'i Allah mrehemu huyu Amr bin Ubaidillah as-Sabi'i wa بن ميمون الاودي الله رحمها فقد نبه لما يرغب الشباب في العباده wao المعنى wamekutoa tanabazi wamekumbusha ambayo inatia hawa vijana kupa katika ibada ya kuwa kijana sio mwenye kuzembea katika ibada sio mwenye kuzembea katika masala nini ya ibada wa fil atharaini aidan na vile vile katika athari hizi mbili haya maneno mawili haya waliotangulia at-tarbiya bilqudwa tarbiya kutoa tabia au kufundisha watu maelezi mazuri bilqudwa na kukuiga yako wewe mathalan unafundisha watu hivi na unafanya vingine kwa sababu anakuiga anakuangalia kitu anachofanya fashab yahitaji ila hadha almaqam kijana anahitaji msimamo huo hata yanshita eh apate unashati apate uchangamfu wayasul alayhi alimtithal iwe ni sahali kwa yeye kukuiga si akuwa mathalan unafundisha hivi na wewe vile ha unafundisha bwana akhi atabkiri bisalah wewe mapema katika swala kisha wewe mwenyewe unalipiza rakaa kule eh hasa ataiga nini pale kwa sababu anakuangalia yeye mwanzo ule anayemfundisha yuko vipi لكن ينبغي للمعلم أن يتنبأ إلى حسن نيته وقصده Sheikh Hafidhahullah anasema inapasa huyu mwalimu anayefundisha ayatanabba atanabai ila husni niyyatihi wa uzuri nia yake je ana, ana nia gani ya kufundisha wa qasdihi na makusudio yake hata la yaqa fi riya asiingie katika riya kujionesha fayahbutu amala amala ikafanya nini ikaporomoka na kaharibika hiyo ni wasia ya kwanza alwasia athania wasia ya pili shakaba anasema min jumlati wasaya salaf lishabab na vile katika jumla ya wasia wema waliotangulia kwa vijana majan Hamad bin Zaid annahu qala dakhalna ala Anas bin Sirin rahimahullah fi maradihi faqala اتقوا الله يا معشر الشباب انظروا ممن تأخذون هذه الحديث فإنها من دينكم أخرجه الخطيب في الجامع الأخلاق الراوي وآداب السامع vile vile katika wasia ya wema waliotangulia iliyokuja katika Hamad bin Zaid anasema dakhalna ala Anas bin Sirin ya kuwa wao waliingia kwa Anas bin Sirin fi maradhi wakati yeye yuko mgonjwa faqala akawaambia ittaqullah sema kwa mwogozani Allah subhanahu wa ta'ala ya mashara shabab sema enyi vijana mcheni Allah enyi vijana unduru mimman taakhuduna hadhihi alahadith angalieni je hizi hadithi mnazichukua kwa nani si kila mtu ambaye umejitolea kufundisha unachukua kwake mwangalie manhaji yake ni ipi sio kuwa unasoma kwake tayari uulize manhaji yake vipi huyu naam anafahamu hadithi kwa fahamu yake na nani kwa sababu hivi sasa mashaka wao ukiangalia anaisherehesha hadithi yeye mwenyewe anasherehesha anapotaka yeye mwenyewe si akuwa ataangalia shuruhul ulama sabiqin si akuwa atasoma katika sharia za wao walotangulia ama asome sharia za maulama walioko sasa au aulize swali utakuta hasa wakala hafanyi hivyo anasherehesha namna anavyotaka ndio sasa anakisherehesha namna anavyotaka ndio mada ya husnul amkar fikra zake upotoka anafanya nini anazingiza hivyo anafanya nini anazingiza hivyo ndio ikafikia kukufurisha kila mtu fahamu hutofu ndio hapa ibn sirin akasema unduru mimma taquluna hadhihi alhadith muangalie je hadithi hizi mnazichukua kwa nani nani anafanya nini ليس كل من قال الله قال رسول أخذنا منه سكيل أنت أمبانا سيما قال الله وقال رسول أخذنا منه لازم أنت أمبالي من هجيك بيت جي كساوة ركاقوك تتكوي فإنها من ديني ابن سيرين أنا سيما حكينا كتكاني كتكا دينيانو يعني ndio akasema vile vile inna hadha alilm din fanzuru amman ta'khuduna dinakum sema hii elimu ni dini angalieni hii dini yenu mnachukua kwa Mwangalie je huyu uko sawa? Si yakuwa amekuja na mnakaa tayari unasikiza. La. Sivyo? Ndio Sheikh Hamidullah akasema wa hadhihi wasiyatun adhimatun jiddan. Kasema huu ni wasia ambao ni mkubwa sana. وهي أن الشاب المقبل على طلب العلم وتحصيل الحديث ينبغي أن يكون تحصيله له على أيدي أهل العلم الراسخين الأثبات Anasema hii wasia ni wasia mkubwa sana. Na ni wasia ambao ni muhimu sana wa hii ananiakuwa anna shab ya kuwa kijana almuqbil ala talab alilm kijana wa ambaye ameshika njia anatafuta elimu wa tahsin alhadith na anataka hadithi ينبغي an yakuna tahsiluhu ala aidi ahli alilm tahsiluhu lahu ala aidi ahli ilm iwa ya yeye kutafuta kwake elimu ni chini ya wanachuoni ni chini ya mtu aliyesoma eh si mtu ambaye ajielewi usikae chini yake achana naye arrasikhina alathbat waliokita mizizi walifanya waliokita mizizi ahli diraya wal basira walio na ujuzi walbasira na wale na elimu hawana watambua kati nao kusikiza lakini si kila mtu ambaye katika YouTube yuko namsikiza tu ah mwanzo unaangalia manhaji yake vipi hal ala anasikizwa si kila mtu anayeko unasikiza unapotea ndio hivyo utakopotea hivyo tukizungumzia fulana saba na hao kila mashaka wote wamepiga hapo kuna shaka mbakisha sio hivyo wao wako sawa katika njia sawa si unalalamika bwana amaliza mashaka sala. ni wao hawako sawa jieleweshika si sawa na Imam Ahmad bin Hanbal anasema idha sakattu an wa sakanta an wa sakatta anta famata ya'rifu jahil nikinyamaza mimi na ukanyamaza wewe huyo mjinga atajua nini hasa watu wanapozungumza ndio kwa kujulikana ni hivi si sawa hivi hivi ndio sawa na hapa shara akasema al-akabir fil ahli ilm ahli diraya wal basira al-akabir fil ilm ni walio na ujuzi na walio na elimu na ni wakubwa katika ilmu ni wakubwa katika nini katika ilmu utakuta wale ambao wanajidai mashaka na mimi nimeshuhudia nikiwa Madina utakuta mtu na Kenya anajiona ni shaka akifika Madina Sheikh Al-Abbad akai pale hakai la yajlis hakai wakabir na anajua kwa huo kabir fil ilmi anajua kwa huo ilmu ni mshinda lake na kana yeye ni yeye ni alim kama vile na ukiona sampuli kama unajua hadha ajhalu minhu ujua kwa huyu ni mjinga zaidi kwa sababu maanda wana chochote mbona zikae kasikiza لأن ndo akasema la la an yakhudha al-ilm an kulli ahad si kuwa elimu kwa kila mtu amekuja unakaa unasikiza mwangalia ni nani man taakhudhu minhu uliza wale wale nao je ule yuko sawa yuko vipi wa inma yu'khadhu al-'ilm ya'khudhu al-'ilm an sahibi sunna rasaqat qadamahu fiha anachukua elimu kwa nani an sahibi sunna mtu wa sunna ni mtu wa nini mtu wa sunna hutuba yake ni kielimu si hutuba ya kijinga si hutuba ya story sababu hutuba zake ukiziangalia ni siasa tupu ukitoka anambia na mkatibu amezungumzia ni ajui kwa sababu kana kanat siasa kulla hutuba ilikuwa kwa siasa na kadhalika ndio mashaka akasema rasa rasakat qadamahu biha miguu yake imefanya nini imekita pale katika elimu فعن ابن شوذر رحمه الله قال إن من نعمة الله على الشاب إذا تنسك أن يؤاخي صاحب سنة يحمله عليها ابن شوذر anasema kuwa qala anasema inna min ni'mati llahi katika neema zake Allah subhanahu wa ta'ala ala shabi kwa kijana na kwa sababu Ibn Sulaym anasema qala inna min ni'mati Allah katika neema zake Allah subhanahu wa ta'ala ala shab kwa kijana idha tanassaka anaposhikamana dini ay yu'akhi sahiba sunna ni ashikane na mtu wa sunna ambao anatembea naye ni mtu wa sunna yuko sawa hana upotevu upotevu yahmiluhu alaiha anasikilia eh wewe uangalie je manta manta mshima angalau unatembea nani eh anil mar'i la tasal wasal an qarinihi inna al qarina bil muqarin yaqtadi anasema kwa mtu usiulize rafiki yake tu ni nani jawabu itakujia moja kwa moja salam qarini uliza rafiki yake nani inna al qarina bil muqarin yaqtadi rafiki rafiki yako anafanana tu eh ukitaka kumjua mtu mwangalie rafiki yake basi jawabu yako utajua kama ni salafu utamuona tena na salafu kama ni khariji utamuona na khariji kwa sababu mtu ambaye fikra yake yeye na fikra yako usitembea naye utaachana naye moja kwa moja wa Amr bin Qais al-Mulai rahimahullah qala idha ra'aita ash-shab awwal ma yansha ma ahli sunnah farjuhu فارجوه وإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه فإن الشاب على أول نشوئه أو نشوئه عمرو بن قيس الملائي anasema قال anasema إذا رأيت الشاب unapoona kijana awwal ma yansha ya kuwa pindi yeye unapomuona pindi anapoleleka yeye anapokuwa ma ahli sunna yeye yeah, wakati ameleleka ameleka na watu wa sunna farjo tarajia khairi kwake sema huyu msaji kuna khairi kwake sababu unamuona mashaallah wa idha ra'aytahu ma'ari al-bid'ah wewe unapomuona yeye yuko na wazushi bali yeye anawakumbatia anawapenda anawasifu fa yasminu kata tamaa yeye kabisa Mbona yeye anawadhinia kabisa, anaasibu bana saba nao mnawazungumza bana, hao si hao mnawadhulumu na kadhalika. Fa yasminu kata tamaa naye kabisa. Fa ina shada ala awwal mashhur. Kijana yeye anaangalia mwanzo anapoanzia yeye, amaanzia na kina nani? Msingi amechukua kwa kina nani? Wa Amr bin Qais rahimahullah anasema إن الشاب لا ينشأ فإن, فإن آثر أن يجالس أهل العلم كاد أن يسلم وإن مال إلى غيرهم كاد أن يعطب عمرو بن قيس أنا سامعه إن الشاب سامع حقيقة كجانا لا ينشأ أنا قوم يقول إليك فإن آثر أن يجالس أهل العلم ikiwa yeye atakaa na wanachuoni kada ayasama na kumnya fanya mwenye kusalimika wa imara ila ghairihim akiachana na wao tu akashika njia nyingine kada ayatiba na kumnya fanya nini anapelekea kupotea ukimalizia wasia watatu وصية ما جاء عن مالك من دينار أنه قال إنما الخير في الشباب إمجاء نقول عن مالك من دينار رحمه الله نسيما أنه قال يا نسيما إنما الخير في الشباب أسيما خير ذلك كان كتك بجانا خير ذلك ذنفاني لزنبرار كناني كتك بجانا الشيخ حمده الله كسيما هذا تنبيه عظيم أسيما هيني تنبائي ambao ni kubwa ni Malik bin Dinar kutoka kwa Malik bin Dinar liahamiyati hadhihi almarhala kwa umuhimu wa marhala hii wa inna ash-shab idha ahsana istighlalaha hasala khairan adima sema kijana idha ahsana istighlalaha akifanya uzuri kutumia ule wakati akifanya uzuri kufanya kutumia ule wakati hasala khairan adima atapata khairi kubwa atafaidika واصبح ما حصله في شبابه ركيزه وعمده واصلا ثابتا يبقى معه الى مماته asema asbaha ma hasala na itabaki ile ambaye aliyopata fi shababihi katika ujana wake rakizatan wa umdan itakuwa hiyo ni msingi ameweka yeye itakuwa ni mlingoti amejiwekea yeye wa aslan thabitan na msingi ambao umethibiti umeshika yabqa ma'ahu ila mamati atabaki nayo mpaka kufa kwake naf'al li nafsihi atanufai nafsi yake wa naf'al li ummatihi vile vile atafaidisha umma yake wa nushan li ghairihi vile vile itakuwa ni nasaha kwa mwenzake bainama idha lam yuhsin dhalika adaa ala nafsihi khairiyya hadhihi almarhala aw barakatiha asema pindi yeye atapokuwa atafanya uzuri kwa hilo adaa ala nafsi atakuwa amepotezea nafsi yake mwanzo kwa sababu muda umeshapita ala nafsi alkhairia hiyo khairi itakuwa imempita tayari fi hadhihi almarhala wa barakatiha katika marhala hiyo stage hiyo umri huo na baraka yake وعندما يجتمع للشباب أو للشاب قوة الشباب وفراغ الوقت وفرة المال باليد فهذه تكون مهلكة له كما قال القائل إن الشاب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة بالفعل الشغف نسيم عندما يتنع للشباب أو للشاب وكاتنا بقسانيك كوكيدان كوانزا قوة الشباب نقوف يوجان كوانزا كيشا وفراغ الوقت كيشا وكات وفراغ eh nguvu wako nayo na faragha yuko na wakati unapatikana طيب mal bil باليد kisha kuna mali hadi takun muhlikatan la hii inakuja kumwangamiza yeye kwa sababu nguvu ya ujana ako nayo wakati yako nao mali yuko nayo eh. sasa huyo piga mfano huyo kijana yeye gari yuko nayo nguvu yuko nazo wakati yuko nao hiyo gari itajaa sana hiyo moja kwa moja utajaa wasichana zaidi ya kumi na kila asubuhi anabadilisha kama nguo eh hadi nasiha alisha shaka mwenyewe anafanya anaona kupa na sana kwambia ndio hiyo akipata mali mwanzo anatafuta mwanzo majinsi yake ya vai yanaburuta kama ni wasichana atafute kama ni haramu aina yoyote miraa na kadhalika atafuta weki ndio hiyo kuwa ako wakati yuko na mali yuko nayo ndio hiyo fahadi itakunu muhnika tallahu shaka nasema hii namwangamiza kabisa na kwa siangamizi vijana inaangamiza na kumaliza kabisa ndio hiyo kwa sababu nguvu uko nao nasema sasa mimi ana shab mimi niko na nguvu bwana wote nifanye kitu ambacho anachoweza sasa namalizia hapo la sala wala shi hakuna khair anaofanya hakuna khair anaofanya nini anaofanya na hii ni vitu ambavyo tunaona kwa macho yetu sasa kwa tunaambiwa hii ni vitu ambavyo tunashuhudia mpaka mwingine akiniona barabarani ananikimbia sasa kwa sababu mwana nimeona aibu yake anafanya nini ananikimbia anambia sawa alaikum kwa mbali kabisa inna sababu alfaragh waljada anasema hakika ujana na mtu kupata muda mafsadatu lilmar inafanya nini inakuwa yenye kumharibu huyu kijana aiye mafsada inakuwa yenye kumharibu kabisa na kumaliza nakuta kijana eh salata alfajr watu anaenda msikitini anaenda kufanya nini anaenda kulala hawa walikuwa wanapatana nao Mimi nenda msikitini yeye anafanya nini aenda kulala na mimi eh, asalamu alaykum aenda kulala yeye ametoka wapi miraa usiku mzima ni bidaya tasi'a ah, kutoka baada la isha saa 4 mpaka saa 11 sasa anaenda kulala neno nimaliza bila faida sasa hapa kuna nguvu ya kutafuna mwanzo kisha pili yuko na gari kisha tatu iko nguvu zake sasa walwakti yamdi na wakati unafanya unaondoka na kuisha ndio hapo shaka akasema fa idha mdhamma ila quwwati shabab wa faraghu alwaqt wa afrat alma amru alradi wa kathratu alfitan wa qurbiha min alshabab wa kathratu abwabiha fa hadhihi min a'zam almulikat lishab التي يجني بها على مرحلة شبابه جناية عظيمة ويفوت على نفسه خير الشباب وبركته vile vile shaka akasema fa idha ngoma ila quwwati shabab wakati takushikana na nguvu ya vijana wa faragha wakati na kupatikana muda wa wakati wakati wa faragha wa amratul mal na vile vile mali huyo ni nyingi yako nayo kiangalia pesa kunazo mshahara ni mzuri kisha amru rabi jambo la nne shaka akasema wakatratul fitan fitna nyingi wa qurbiha min ash na kuwa karibu kwa kijana wa abwabiha na wingi wa milango yake fa hadhihi min a'zami al mulikat sema hii katika ukubwa nini wa kuangamiza bishab kijana alati yajni biha ambaye anafanya mambo yeye anatekeleza ala marhalati shababi katika stage ujana wake jinaya tena adhima ambao ni makosa ambao ni makubwa ويروج على نفسه خير الشباب نهدا بيت كانت نفسي yake nini خير وبره nini وكجana وبركته وبركه zake itakuwa yeye hafaidi kitu umri umeshakwenda yeye hakuna kitu alichofanya فمالك بن دينار كان يقول مالك بن دينار kwa kusema انما الخير في الشباب تنبيها منه على عدم البركه والخير في هذه المرحله إذا وفق الله الشاب وعانه على استغلالها فيما يرضيه مالك بن دينار رحمه الله هو تابعي كان يقول alikuwa akisema انما الخير في الشباب خير ziko ujana ziko hapa kwa sababu nguvu uko nazo shughulika hifadhi Qur'an fanya mambo ya khairi yote usiwe mwenye kukaa kwa beza ambazo zina maana bezako ni msikitini na durus takana kijana uwapo sio kuona kaa kule kwa watu wa mipira ambao hawakupatii faida yote wao wamaliza pale zaidi ya nusu saa na kadhalika unazungumzia mipira tu ule na huyu na huyu na huyu kadhalika tambia ndio shaka anasema hapo kuna tanabari na bali na kukumbusha minu ala azmi albahr ha kuzungumza katika nini ukubwa wa baraka wal khair na khair fi hadhihi al marhala katika marhala hii idha wafaqa Allahu shab Allah subhanahu wa ta'ala atamfahamisha huyu kijana akampa tawfik waana unakamsaidia ala istighlaliha kufaidika nao fima yardhi katika mambo ambayo nini anamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala inshallah tutakomea hapa kama kuna swali zauliza kama hakuna bihi ta'ala tuingie kwa sala hamna sisi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an laa ilaha illa ant astaqfiruka waatuub ilayk jazakum allah khayr wbaarak allah fiik